feriantoi forpelas en lojantoin. Popularae celoi de al urbae voyagioi, ciel Barcelono au Berlino, suferas pro inundo de turistoi. En la malnov urbo de Barcelono, tio ec havas la consequenzon, che pli cae pli da Barcelonanoi ne plu povas vivi en la gotica quartalo. La crescantai amassoi da turistoi causas zorgoin al multae homoi. Por septex en loggianto de la gotica quartalo de Barcelono, la pittoresca estratetoi de la quartalo vecas multain rememoroin, pri ludantai infanoi, pri babilantai naibaroi, pri tradiziai trinceioi. Tiel liconas la plei malnovan parton de Barcelono, Cio tio ne plu existas, li diras. Nun grupegoi de turistoi migras tra la stratetoi, ce gvidadoi tra la urbo, au ce rond veturoi per La enlogiantoi devas doni locon, por shicai hoteloi, au por feriai logeioi. Ien turismo je chargio de la enlogiantoi tiu evoluo plagas ne nur Barcelonon. Berlino, Pariso, Amsterdamo, cae Londono same suferas sub tio. Pasintiare, ancau la septexessiara Barcelonano, devis cedi alla turismo. La logeio, en chiuli li estis vivinta dum dudec quiniaroi, estis vendita al investanto, cae la maliuna signoro devis forlassi la logeion alian logeion en la quartalo li ne capablis pagi. Ili volis mil, mil ducent, mil quincent euroin da pago, li diras. Por sia malnova logeio, li estis paginta quincent euroin. Tio estis mia villaggio, ci tie mi habis cion, miain amicoin, miain vendeioin. Mi geezigis ci tie, miai infano in tie, cae mi pensis che mi tie mortos. Li racontas melancolie dum promeno tra sia exa quartalo, cae liai oculoi plenigias per larmoi. Mi sentas min forpelita. pelita. Dum en la jaro du mil ses ancorao dudec sep mil septec homoi vivis daure en la gotica quartalo, fine de la iaro 2015, lau indicoi de la municipo, estis ancora nur dec quin mil sescent dudec quar. Intertempe tie sestec tri procentoi de la homoi estas turistoi, au homoi, kiui estas subscribintai mal tempan lu contracton por quelcae semainoi au monatoi. En de du jaroi en la urbo parto siutat Velia, al quiu appartenas la gotica quartalo, la averagia lu preso por unu quadrata metro pli altigis de dec quar como quar al dec nau euroi. Ne nur la multe costai lu presoi, sed ancau la bruo, la amassa premo, cae la malapero de vendeioi por la ciutaga besono, forpelas la enlogiantoin. Pariso, Londono cae Amsterdamo volas pli forte reguligi la mallongtempan ludonadon de logeioi, por malhelpi che pli cae pli da logeioi estas convertatai al feriai logeioi. En Berlino validas iam de la iaro 2014 la malpermesso alicele usi logeioin. Ancao in Berlino la bruo cae la rubajoi de la turisto estrecias la nervoin de la enlogiantoi la urba administrazio de Berlino tamen volas restarigi harmonia in rilato in inter turistoi kai en de du jaroi en forte trafita quartalo iniziato volas atingi urbo convenan turismon en Berlino tio ancora eble povos funkcii dum en Barcelono la situatio iam estas sen espera.